А јас верувам дека и денеска оваа тема, која што не е непозната, исто така ќе допринесе за јакнење нашата вера и за тоа да извлечеме некои одредени полуки за нашиот живот. Знаете, секоја една тема е, може да биде толку широка да можете да опфатите од различни правци, од различни аспекти и да дојдете до некои значени полуки за, за животот. Така да темата, кој што кажав, не е непозната, но е битна и Стално збор за еден доста расширен, голем проблем, кој што еве денеска ќе се обидеме да да видиме дека на вистина е многу голем проблем и да изнајдеме решение, начин како да го решиме тој проблем. Да ве прашам најапред секој за себе ќе одговори. Дали ги држиме сите Божи заповеди? Тоа е едно од нели препознатливите а, елементи, показатели на црквата на остатокот. А која од тие 10 заповеди ви е можда, еве да кажеме така, најтешка за држава? Тоа пак секој за себе, нели? Меѓутоа ја верувам дека ќе се сложите со мене дека најтешка е десетата. Која што всушност на некој начин ги опфаќа сите. Таа е единствена, тако така, гледате, која што задира длабоко во срцето. И можете да кажете како богатиот младич, се држам јас, и тоа пред луѓето да се гледа на вас, дека држите сабота, дека ги почитувате родителите, дека не крадете, не лажете, мигу тоа Господ може да погледне во внатрешноста на чашата, така да си изразам, па да види дали е таму чиста. Од надвор може да е чиста. Значи, наистина оваа заповед, еве да ја прочитаме, излез 20 глава, значи втора Мојсева 20 глава е едно од, така да се изразиме, ако човечки гледаме, сега да зееме да запнеме ние да ги држиме заповедите, таа е најтешка. Ништо не е тешко за Господа, ништо не е невозможно. Ако сме во Господа, тогаш ќе ги пееме, не само што ќе ги држиме. Меѓутоа, зборувам човечки, значи ако зееме сега да се трудиме да ги држиме, наистина оваа десетата е најтешката. И еве да прочитаме 17 од излез 20 глава. Не, не го посакувај, не ќе го посакуваш овде, вели, значи не го посакувај домот на твојот ближен, не, го поса, не ја посакувај жената на твојот ближен, ни неговиот слуга, нито неговата слугинка, нито неговиот вол, нито неговото осле или магаре, ништо и е што му припаѓа на твојот ближен. Дека ова е голем проблем, и дека може би не сме ни свесни дека го имаме, ќе видиме дека е така и дека наистина овој проблем и знае да биде многу опасен, односно оваа мана, слабост, да ја наречеме. Еве да се подсетиме сега кога веќе го спомнав богатиот младиш во Матеј 19 глава и неговата средба со Исуса. Често пати го спомнува овој пример, еве сега ќе видиме, можеме нешто ново кое што наведум не сме го забележале, а ако даде Господ живот и здравје следната сабота, пак повторно ќе се навратиме на овој случај, ама друг аспект. 19 глава Матеј, од 16 стих, знаеме дека доаѓа, се среќава овој богат младич, млад човек со Исус и му вели, што треба да правам за да наследам живот вечен? И, да не читаме се, Исус што му вели таму, го знаеме случајот, го упатува на заповедите. Младичот го прашува, а кој? И, внимавајте сега, Исус вели, не убивај, не прелюбодействувај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татка си и мајка си и люби го својот ближен како себе си. И момчето му вели, сето тоа сум го пазил од младост. Дали забележувате? Не случайно Иисус ја испушта десетата заповед. Тој му цитира четири, односто пет заповеди од втората плоча. И видите како, не кради кое? Шеста. Не прелюбодејство е седма, не, а, односно не, не убива е шестата, се извинам, не, не прелюбодејство е седмата, не кради осмата, не сведочи лажно е деветата и сега се префрла на петата. 6, 7, 8, 9, оп, 5. И остава десетата не спомната. А тоа е токму проблемот што ги имал овој млад човек. И тој потоа ќе му каже, а да не фали нешто, дали нешто ми не достига, како да знаел, предчувствувал дека сепак не е секако што треба. А вели, ја од младоста ги држев, сите заповеди. И Исус потоа му вели, значи со други зборови, оди и дај се што имаш. Неговата слабост била алчноста, лакомоста, како да ја наречеме, односно посакувал. И имал, и посакувал. Обично е та, така, никогаш не е доста. И денеска живееме во едно такво обшество, каде што имате разноразни желби, за повеќе, за поубаво, за поинакво, за ново. И знаете, баш тука е проблемот. Не дека ние посакуваме нешто, него посакуваме да тоа биде туѓото, или односно да биде повеќе од другиот. За оваа слабост, за оваа мана, за овој греф, Библијата не предупредува. Лука 12.15, отворите во Лука 12.15, стихот вели, внимавајте и чувајте се од секоје користолюбие, односно алчност или лакомост, зашто животот на човекот не се состои во изобилството на неговиот имот. А денеска живееме во еден материален свет каде што ќе заклучите само едно, дека како да животот се состои од тоа што повеќе имате. И не само, не стана збор само за пари тука, значи за разноразни глупости, непотребни. Е, имавте прилика, може би некој од вас отишел, јас не отидов все още, не сум отишел во Карфур, значи новиот хипер, како се вика хипер, Карфур, добро, Керфур, Карфур, како и да е хипермаркет. Значи, не е супер, ама хипер. И гледате како луѓето се испотепаа таму за туалетна харта и за што ти не е во ред. Мислам, тоа е потреба. Ама ќе отидете и сега не е супер, ама е хипер, знаете рекламата како оди. Е, па во супермаркет ќе отидете, ќе отидете да побарате 5-6 работи ви требаат, ама ќе испаднете со цел вагон нешта. Зошто? Па тоа е така работат, значи, на тоа работа. Знаат како да, како да делуваат. Или еве, тоалетна хартија, во ред, ефтина, 50 денари, што знам, па, па не 2, 4, 6, 8 ги наполнили количките и бутка. да ја прашам, зашто е економската криза? И тоа, економската криза ги погаја точно, точно западниот свет, најбогатиот свет. Зашто? Како прво заради алчноста на банкарите. Прво. Ама второ, и ние не сме подолу од тоа, заради нашата алчност. И сакаме да имаме се, сака да имаме, сака да имаме повеќе, сака да имаме нешто ново, па нов лаптоп, па ова, па она, се нешто ново, како да стариот нешто, ете, е, може би постлап, не вреди, треба да бидеме во тренд и така натаму. Или пак сакаме да постигнем нешто побрзо. Знаете, е, сетете се, нашите родители им требало 20-30 години, може би некои се мачали да изградат куќа. Ние сега сакаме да изградиме за 5 месеци. И пошто немаме кредит, и после, ете ти кредитна криза. Зарем не е тоа затоа што посакуваме, Посакуваме убава куќа, посакуваме убава кола, некој посакува убава жена, некој. Многу работи има, што може да се посакуваат. И на крајот доаѓаме во една ситуација кога многу малку денески имате задоволни луѓе. Сите се од нешто незадоволни, нешто им фали, нешто немаат, што сакаат да имаат. Значи сите нешто посакуваат. Видите колку опасен е овој проблем. Че имате луѓе со премногу желби, а премногу желби неостварени и затоа имате премногу незадоволство. А среќата се бара и на погрешни места. Видите што вели Псалм 37. Псалм 37. Четврти стих. 37.4. Сета Твоја радост нека биде во Господа. Тој ќе ги исполни желбите на Твоето срце. Интересно, значи, не е лошо да посакуваш, да имаш желби, ама зависи какви се. И видите како вика стикот. Сета твоја радост нека биде во Господа. Ако твојата радост е во Господа, а таму е вистинската радост, пазите, има разлика меѓу радост и среќа. Радост е состојба, среќа е чувство. Ако твојата радост е во Господа, тогаш и твоите желби ќе бидат, ќе бидат според Господа, и Господ ќе ги исполни сите желби твои, вели. Ама луѓето среката или радоста ја бараат на погрешни места. Мислат дека ако имаат повеќе, ако имаат iPhone нов, ќе бидат посреќни. Наистина опасна е алчноста или лука, э, лакомоста. Мнози не нени знаат дека ја имаат, затоа е опасна, како што спомнав. Еве да отвориме во ви ќе видиме еден пример. Талкале низ пустината, израелците им се пријало месо. 11 глава, броеви, значи четврта Мојсева, од четвртиот стих. И не само месо, не само месо, прашам. Од четврти стих, 11 глава. Придојденците среде нив ги опфати лакомство за јадење. Е, видите, значи може човек да биде алчен за јадење, да посака, како Исав, со леката. Видете, дури на леке човек може да падне, а камо ли на, како што ви каше Јане, некоја свинска печеница. Не знам. <laughs> А и израелците пак почнаа да се поплакуваат, велејќи, кој ќе не насети со месо? Си спомнуваме како јадевме бесплатно во Египет, како да во пустината плакеле за маната. Си спомнувале како јадале бесплатно во Египет? Евеше риби, краставици, дини, прас, кромити, и лук. Че не само месото. Ама сега тоа го нема. Мана, мана, мана, се мана. Ни се здосади од мана. А подоле вели тамо стиковите кажува дека прави любови колачиња, нели, од маната. И маната била доволна храна. Убава здравствена реформа за, за израелците. Меѓутоа се подсетувале на некој начин, може да кажеме, на старите добри времења. Се подсетувате ви што на старите добри времења? Како да се било добро тогаш, еве, бивши Гославија, Знаеме да кажеме, еј, шубаво беше тогаш. Знаеш што рекол Марк Твен? Старите добри времења се добри затоа што ни е кратка меморија. Затоа што секојаш се секјаваме само на, на убавите нешто и еве ги израелците, пазите, убаво ни беше тамо, имаше и кромичи, и лукчи, и салатичка со нели со крставици потлиджани и така натаму, па и месо плюс. Не знам, у ствари дали добивале, кој знае, ама ајде, де. Се секјавале. Секако на место, веројатно понекогаш по нешто им, им пуштале. <laughs> им давале. Ама заборавале, заборавале дека биле робови таму. Биле под робство. Тешка работа, физичка работа. Ама не, човекот кога ќе посака нешто, <laughs> видите како е тоа опасно, значи умот се сконцентрира на тоа и го сака и готово. И биде, алчността може да излезе вон контрола, ви не можете да ја контролирате. Таа вас ве контролира и затоа некојаш може би не сте ни свесни дека ја имате, ја поседуват во себе. Еве што се случува. И Господ некојаш исполнува и желби ако вие ептен плачете како мало дете сега, сакате нешто и ќе го исполни тоа. 31 стих Тоаш Господ заповеда, па задува ветри донесе под полошки од морето и ги расфрла околу логорот. Значи не, не беа тоа под полошки што лета доле на земјата ги изфрла пред нив. На ден одење и од оваа и од онаа страна на логорот и на, пазе, на ден одење од логорот. Тоа се било со подполошки и два лакти над земјата. Преплавено било. Народ остана и собираше под полошки целиот ден, целата ноќ и целиот утрешен ден. И оној кој собра најмалку од нив имаше 10 гомори, ова баш видов колку значи 10 гомори, негде околу така од прилика 10 товари магарешки, значи сега земете магари и да го натоварите. И 10 такви товари. И најмалку тој што собра, толку собра. Нема доста, не знаеш колку ти е доста. Значи. Месото уште беше меѓу нивите заби, знаеме што се случува понатак. Че видите, губите, губите контрола ви век. Немате веќе контрола, значи алчността вас ве контролира. Дека е тежок проблем, тоа гледаме и кај самиот Павле, Римјаните седма глава. Што случува Римјаните седма глава? Замислите како да Павле кој што бил добар фарисеј, како е богатиот младич, смета дека го држи целиот закон, безпрекорен, чист, ако за некој е спасението, тогаш и за фарисеите пред се. Бил почитуван, бил член на Синедрионот, неколку факултети, неколку дипломи, значи немал што немал, ама седнал пред законот, И почнал да, прва, втора, трета, четврта, пета, шеста, седма, осма, девет, супер, све, десетата. Зато што вели во седмиот стих, Сепак јас го запознав гревот, значи таму вториот дел на стикот, само преку законот, зашто не би ја запознал страстната желба, ако законот не рече, не ке пожелуваш. Кај било сведочен, кај се сопнал Павле? Токму на таа, десетата заповед. Кој што пак е суштина на сите, пазде. тој како Павле, може би никој што направил прелюба. Ама што доведува до прелюба? Да посакаш. Може би не е украл, ама што доведува до крадење? Да посакаш. Не е лажел. Ама што ќе те доведе до, до тоа да излажеш? Пак, да посакаш нешто. Марко 7 глава. Сетите се само на Давид, темата со Давид. Посакал, па понатаму се одвивале действијата. Некојаш на нас може би ни недостасува можност само, па затоа и не се случува конкретен греф, меѓутоа што правиме со посекувањето. Марко 7 глава, од 20 до 23 стих. Исто така им велеше, оно што излегува од човекот, тоа го прави нечист, зошто од внатрешноста, од човечкото срце, значи тоа е длабоко во внатрешноста, а поизмамливо од се е човечкото срце. И можете да го знаете. Излегуваат лоши мисли, разни видови блуд, убиства, кражби, лакомства, лукавства, пакости, разузданост, око лукаво, богохулство, гордост, безумство, сите тие зла излегуваат од знатри го прават нечист човек. Не си лажго затоа што лажеш, туку лажеш затоа што си лажго. Суштината е внатре. Не, не си крадеш затоа што крадеш, туку крадеш затоа што си крадец. Тоа излегува од... Ти си таков, тоа, тоа излегува после од твојата внатрешност и едноставно се случува <clears throat> престапот. Ефесијаните 5.5. Послание до Ефесијаните 5.5. Што ни вели овој стик? Зошто знаете го ова? Добро. Ниједен блудник, ниједен нечист, ниједен лакомец, кој е идолопоклоник, нема наследство во Христовото и Божето царство. Интересно, лакомството го става со блуд и со нечистота заедно. Интересно е се ова. Ако лакомството е идолопоклонство, е, видите сега врската, ако ја кршите десетата заповед, вие ги кршите сите. Ако сте идолопоклонник, автоматски ги кршите првите две. Што правим со третата? Па ако имате друг Бог, Тоеш, Исус, знаете, се, често пати им се обрека на израелците со зборовите, напразно не ме почитувате, држајки човешки заповеди, односно, можеме да кажеме, служејки му на друг Бог. Ако вие напразно му служите на друг Бог, тогаш, а сметате дека му служите на вистинскиот, тогаш напразно ќе биде се и вашата молитва, и напразно ќе го изговарате името Божие и се ќе биде напразно, за жал. Четвртата заповед – Луѓето денеска, ако би можеле, би работеле 7.24, што ви кажат. Но стоп. Зошто немаат? Често пати се случува, јас гледам тука градишни предпријатија, 7 дена нонстоп се работи. Еве, баш имав прилика на 11. октомври, на 11. октомври, државен празник, работниците што работат на собранието, работеа. Ну, интересно. <laughs> Баш работниците што работат на собранието, работеа. <laughs> веројатно треба да се забрза темпото, да се стигне, да се заврши сето тоа. Значи, немате слободен ден, затоа што посакувате повеќе. Што станува збор со петата заповед. Како може да дојде до непочитување на вашите родители? Па затоа што посакувате. Е, сетите се на помалиот син. Поверало таткото пред време, дај ми го ти на мене имутот, парите, се што мене ме следува, јас да идам да си живеам живот, не тука со тебе на оваа фарма, ќе садам компир или не знам што, сакам да видам живот, забава. И тоа почитување, тоа е љубов спрема родителите. Знае таткото како му било. Денеска имате икс такви примери, мислам. Потоа, спомнавме, не кради. За да украдеш, треба да посекаш. Не прави прелюба, и тоа го правиш ако посекаш. Не лажи, и тоа го правиш ако посекаш и на крајот десетата. Че видите како, ако ја кршите десетата заповед, ги кршите сите. Таа е сршна, таа Бог како да, кога, почнал, кога го пишувал законот, пишело, пишело тамо на средината некаде ставил подпис, четвртата заповед, а во десетата заповед сиже. Значи, накратко, објаснување на целиот закон. Така некако јас го гледам тоа. Зато што сите се опфатени тука. а со падот во греф на нашите прародители Адам и Ева, ние сме со таква природа се раѓа. Пазите, значи тоа е сечи проблем на некој начин. Сите сме ние себишни. Мало дете кое ќе увидиш, о едното, јас сум гледал со моји очи, 15 играчки има, о едното само една, ама таа што овоа ја нема, и кине ке, ке, ке сака да му ја земе таа. Јас се секјам, бев мал, а, комшивката до мене исто Деоче мало тогаш беше и ја некојаш ке ми намачка дома на парче леп мед. Сакав многу мед. Очигледно зато сум многу бистер. <laughs> сум јадуваше мал мед. Излегувам со мед и она ке види мамо, мамо, мамо, ја не слушам, сакам мед. <laughs> или нешто друго, или и така натаму. Мислам да не зборуваме. Мало дете од малечко Првите три збора што ќе ги научи се мамо, тато и мое. <laughs> Обично е така, значи. Такви сме. И, навистина, ова е сериозен проблем. Ерик Фрум, познатиот психолог, напишал, ако сум она што имам, кога тоа ќе го снема, тоа што сум? И затоа имате денеска самоубиста. Во Шведска, која што е една од најстабилните земји, најголем процент на самоубиство има. Ернест Хемингвей, сегавате, може би на проповед од братот Стивен Бор, тој го спомна. Кога зборуваше за Соломон, го спомна Ернест Хемигвей. Знаете кој е, каква популярност доживел, писател американски и се самоубил на крајот. Значи, што кажал тој? Животот е само еден валкан трик. Кратко, патување од ништо до ништо. Зависи што бараш. Зависи што ти исполнува. Зависи што те задоволува. Тоа е, сето тоа е поради незадоволството што длабоко луѓето го чувствуваат во себе. Денеска немате мир во светот. Се е некако ненормално. Елена Вајд пак ја запише да се живее за себе си значи да се пропадне. А лакомост е во суштина себичност. Е сега, да дојдеме до решение. Овој проблем помолку или повеќе сите го имаме. Ние како христијани треба да гледаме со поинакви очи. Не смееме да гледаме како свето што гледа на нештата. А видовме денеска е материјален, до даска. Се нешто треба да се има и тоа кога ќе се има и тоа си незадоволен, па сакаш повеќе, па повеќе и нема крај. И повторно не си задоволен. Ако на Значи, ние треба, како првим, да видиме, ако наистина сакаме да видиме кој сме и колку вредиме, тоа што треба да додадеме сето она кое што не може да се купи со пари и кое што може би дури и смртта не може да ви го одземе. Кои се тие нешта? Еве да прочитаме први во прво послание до Тимотеј. Прво послание до Тимотеј, шеста глава. Од шести стих. Побожноста е голема печалба кога е здружена со чувство на задоволство. Видите, човек може да биде побожен, а да го нема задоволството. Побожен под наводници, тогаш ќе испадне. Побожноста оди со задоволството. Се, кое е задоволство? Какво? Зашто ништо не донесуваме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто. Отпаѓа тогаш се што е Нашите погледи не треба натаму да бидат насочени. Ако га имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа. Тие се две најосновни нешта што му се потребни на човек. Тоа од Господа секогаш ќе го има. Праведникот, не, не видов, вика, брв, бев млад и остарев, не видов праведник да трпи за леп. Ни тој, ни, ни неговото семејство. А кога имаме храни и облека, значи да бидеме задоволни со тоа. А оние кои сакаат да се богатат, е сега, внимавајте тука, сакаат да се богатат, значи срцето им е во тоа. Сакаат да се богатат. Паѓаат во искушение, во стапици и во многу неразумни и штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Зашто сребролюбието, значи лакомоста, алчноста, е корен на секакви зла. Некои му се, му се предадоа, се отстрани од верата, и се прободува себе си со многу болки. А ти Божи човеку, ти Божи човеку, тоа е до секој од нас, бегај од сето тоа и стреми се кон праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост, кротост. Значи не е погрешно да се посакува нешто, ама зависи што. Е сега, За да се соочиме со овој голем проблем, треба да видиме кој сме, значи да си го видиме идентитетот, всушност да си го откриеме. Кој сме и што имаме? Евреите 13.5 Евреите 13.5 Нека вашето однесување биде слободно од србролюбие. Значи, нека кај вас нема лакомост, нема алчност, Бидете задоволни со она што го имате. Ке нема лакомост, ке нема алчност, ке нема посакувам ова или она, ако си задоволен со она што го имаш. Како што Павле вели, јас се научив да бидам задоволен во она во што сум, тамо во Филипјаните 4 глава. И по тој ветувањето, никогаш нема да те напуштам, нема да те оставам. Е сега, што е тоа што имаме? Како да бидеме задоволни со оно што го имаме и дали, ако го сватиме ова, тогаш нема да ни треба ништо друго. Нема да има незадоволство. Што е тоа што имаме? Ние како Божи деца, ако сме Божи деца, еве што имаме. Псалм 73. Почнуваме од најголемото, може би. Не може би. Тоа е најголемото, што го имаме и треба да го имаме. Кој што за жал, мизерно е ако човек, кој знае колку пари има или имот или било што, ако нема. Еве што вели псалмистот, 73 псалм 25 стих. Кого имам јас на небо, освен Тебе, Господи? Кога сум со Тебе, ништо не сакам на земјата. Го да овој цитат, стих. Кога сум со Тебе, ништо не сакам на земјата. Најголемото богатство е Бог. Ако го имате Господа, ако Тој ви има вас, тоа е богатството. Пословици 31.10 е сега на небото. Да, тоа е на богатството на небото, ама дали има некои нешта на земјата кои што не прават богати и не причинуваат задоволство? Пословици 31.10 Знаете овој стих? Кој ќе најде добродетелна жена? Таа вреди повеќе од бисери. Добродетелна жена е богатство. Таа вреди повеќе од било кое богатство и бисери. Е, сега, може би, не сите имаат жени, не сите се во брачни односи, или пак е поинаку, но покрај жената и децата се големо богатство. Тие се дар Божије. Че имате жена, благодетна, имате деца, го имате Господа, имате многу нешта. Пак сме во пословици 17.17. 17. Пријателот љуби во секое време, а во неволе станува и брат. Денеска е големо богатство да имате пријател. Знаете, луѓето им е тешко кога се осамени, кога немаат на кого да се поплачат, со кого да поразговараат, па не знам што и да имаат, се друго, ама се чувствуваат осамени. Да имаш пријател вистинско богатство, тоа вистински пријател, кој што во неволја ти е и повише од брат. Пословици трета глава. Е, сега ова е она што за кое што зборувавме. Ивана ни зборуваше преку пауката. Пословици трета глава 13 до 15. Што е оно што е наистина огромно богатство да се има, а за жал мнозина, може би го имаат дома и им фаќа прашина, не знаат кукао богатство има во својот дом. Блазимо на човекот што ја нашол мудроста и на човекот кој го придобил разумот. Подобро е да се придобие таа, отколку да се придобие сребро, и таа е поголема печелба и од златото. Мудрост, разум, Тоа е тоа од богатство. Кој не знае да го вреднува, наистина многу пропушти. Богат е оној човек што го има словото <clears throat> и што го чита, што го разбира. Живее според него. Вели поскапоцен од бисерите, колку и да се твоите скапоценности не може да се споредат со неа, со мудроста, со Библијата, ќе кажам јас. Видовме многу нешта кои што треба да а, значи, не потекнат на задоволство. Рековме Бога го имаме. Кој има благодетелна, благодетелна жена, има големо богатство. Децата се богатство. Библијата е богатство. Пријател, искрен, верен пријател е огромно богатство. Потоа, денеска, како што спомнав предходно, владе хаос, немир. Господ ти дава мир, како што светот не може да ти го даде. Па тоа е огромно богатство. Настрана лексилиуми, настрана диазепами, било што. Ви имате мир, мир кој што светот не може ни да го свати, во неволја пак сте мирни. Тоа е огромно богатство. Што вели посланието Јаково, Јаков, значи посланието на Јаков. е се подсетиме на тие стихови во четвртата глава. од први стих. Од каде се војните, од каде се борбите меѓу вас, од каде е немирот се други зборни? Не доаѓаат ли од вашите страстни желби, што се борат во вашите членови? Сакате и немате, убивате и завидувате и не можете да постигнете. Се борите и војувате, немате со што не молите, барате, но не добивате. Зошто? Затоа што сакате да го трошите погрешно. Барате, односно погрешно, за да го трошите во вашите страстни желби. Навистина, светот тргнал стрмоглаво во овој правец, но нам Господ ни дава мир, кој што е повеќе од било кое богатство или било што. Марко 10.30 Марко 10.30 Знаете, ова е веднаш после разговорот со богатиот младич. И откако Петар и учениците пред се Петр ќе опоставил прашање, виделе што се случило како богатиот младеж се растажил и си тргнал назад. Петар рекол, а што кјари имаме ние? Ние жртвуваме нашиот бизнис. Може би Петар оставил тамо новиот брод свој, чамет, мрежите и сето тоа. Што ние имаме кјар? Иисус ке им каже, Никој нема да остави 29 стих еве. Вистина велам, нема никој кој ќе остави куќа или браќа или сестри или мајка или татко или деца или ниви заради мене и заради евангелието, а да не прими сега стократно. Во која смисла? Стократно сега. И куќи и браќа и не дека тоа се ваши куќи, не дека деца се тоа ваши, меѓу тоа исто како да се ваши. Ние поинаку гледаме, поинаку ги вреднуваме работите, барем така треба да биде. Некако светот. И, и од озгора скјат на таа тема, па и вечен живот. Неверојатно, ние сме неверојатно богати луѓе. Само треба да гледаме исправно. И од таму ќе дојде и задоволството. Значи, затоа што незадоволството доаѓа е поврзано тесно со сакањето на нешто, посакувањето на нешто што го немаш, сметајќи дека го имаш, ќе бидеш радосен, ќе бидеш исполнет. Не, Оно што треба е, треба да имаме секој од нас средба со Исуса, како прво, како и самарјанката. Сетете се, повторно, еве, ми доаѓаат спомени од таа скорешна проповед за самарјанката. Што и понудил Исус? Жива вода. Нешто што ќе ја задоволи за секоја твојата душа, од која никош не можеш да ожедниш побожност и задоволство. Треба да се научиме да бидеме благодарни, благодарни за сето оно што го имаме. А видите как, какви се нешта имаме. А може би некој нема маш или жена, меѓутоа го има Господа. Ја има Библијата. Потоа треба да ги сакаме луѓето, да се научиме да ги сакаме луѓето. <clears throat> Зошто? Затоа што не можете ви да сакате некога да посакувате Евата куќа, кола, не знам што. Не можете да сакате, невозможно е тоа. Че значи, љубовта оди заедно, не оди заедно со лакомоста, со посекувањето. Тоа го видавме кај богатиот младич во случајот. Треба да разбереме кои сме. Постојано и постојано треба да се подсетуваме нашиот идентитет. Кои сме? Ние сме Божи чеда. Пазите, ние сме синови Божи. Не забравяте синови Божи. Се секјавате повторно на, на, на помалиот син. А да се сетиме на помалиот син, кога дошел на себе, што рекол? Кидам јас, сега ќе му кажам на мојот татко, ја ќе бидам слуга. Ке ти служам. Не, ние сме синови. На постариот син што ќе му каже? Кога овој ќе се пожали, па на мене ништо не ми изготви, ништо никогаш не се ми дал, а јас верно ти служам. Што ќе му каже таткото? Па се што е моје е твое. Ти си ми син. <laughs> а ние сме незадоволни. Па се што е Господово е моје. Затоа што сум јас син Божије. Треба да разбереме кој сме. Не сме ние од мајмуни, нити сме нешто паднати на оваа земја само за да се задоволуваме на себе си некои наши себешни желби и страсти и да отидеме. Не. Ние сме тука да го прославиме Господа. И на крајот и треба да научиме да даваме. Ова е против отров, ако така можеме да кажеме, за алчност. Да научиме да даваме. И сега, тука може да спомнеме десеток и било што, знаете, десетокот ние не го даваме затоа што на Господ му треба пари. А Господово е сето злато и сребро на земјата, нели? Зато што нам тоа ни е потребно. Нам пред се ни е потребно тоа. Па наше да одлучиме дали ќе бидеме како Павле и ќе се научиме да бидеме задоволни во она во што сме. Павле го научил тоа, вели у Филипјаните 4.11. Или пак, ќе го спомнам на крајот и Ги де Мопасан, се секјавате кој беше овој? Француски писател. Ги де Мопасан. Тој преку ноќ, односно за кратко време станал популарен, од непознат популарен. Преку тие негови раскази и се тоа што го пишувал. И имал се, така да кажеме, во тоа време, на крајот на 19 век, и јахта, некоја си јахта за тогашно време, и било што, се што можел да посака, како е и Соломон, да се сетиме, на Соломон. Но, 1992 година ќе се обиден си год за животот безуспешно, но кратко после тоа ќе полуди, ќе заврши во некоја приватна лудница, за да кратко после тоа и заврши со својот живот. И не ни знаел, ни самиот дека ни тие негови раскази, пишување, запишал зборови кои што супер одговарале за неговиот епитаф подосно. И е што запишал. Посакував се, но не најдов задоволство во ништо. можете да посекувате и брда, и планини, и било што, но задоволство во тоа нема. Ние видовме дека очноста, лакомоста е опасен, опасен греф, ни не засега сите, сите од мене до сите вас, сите. Не е се само пари во прашање, не е. Тука многу работи. Секој ден нешто може човек да посака, нешто што нема. И тоа може би да е пред се туѓо, е, тука е проблемот, па да го посака да го има веднаш, па и тука да, да навлезе во многу проблеми, во многу искушенија, како што читавме од стиховите. Но, ништо од тоа не носи вистинско задоволство. Вистинско задоволство го имаме во Господа. Видовме дека ние сме многу богати луѓе. Го имаме Господа, кој има благодетна жена и тој има големо богатство, кој има деца и уште поголемо богатство. Библијата е огромно богатство. Пријател е огромно богатство. Тоа што од каде не е задоволството кај нас? ако го има. Може би гледаме како светот, може би сме паднале на тоа ниво да гледаме како светот, па имајќи повеќе нешто ќе бидеме порадосни посрекни. Не. Нека Господ не води, нека не чува да сватиме колку е опасен овој грев и како со Божја помош можеме и тоа да го победиме. Слава на Бога. Амин.